Batzuek batzek behar ba prestakuntzaren aletik be denbora eskasa behar ba, baina bon, ala ere, eh, bon, inizitan hor eh, pilotan haitzen die, beraz denbora piskatekin hor eh, forman izan die, fite guai bigarren fasea da importantena eta hor, ene ustez forman izan ditugu talde guztiak. Eta talde berriak igo dira aurten? Be, bai, beti bezala, bigarren mailatik beraz baditugu talde berriak, Hor badugu beraz aurten eh, iristarrakeko eh, eh, Etxeto eta Nikola Dufo, ligako beraz txapel dunak, baita ele Vincent Bideondo eta Maior Jauregi, okunako ekipa bat, beraz, bigarren mailako frantziako txapel duna izan dena joanen oktaren. Eta beraz, e, ugarte eta ziak usta endaiakak e, txapelduna ateraziren joan den sasoian. E, pentsatzen duzu, aurten ere favoritoak izaiten aldirela edo beste bikote batzu txapeldun ikusten dituzu berba? Hor, eze favoritoetan direla, eh, or, barakigu forman direla zenta ikusten ditugu hor garazin hor uh, irabazen eh, dute, oino no, duanen astelenan irabazi dute, beraz, eh, seguraski forman dira, zute dute kuko minik iduriz, beraz, eh, hor uh, izanen ditugu, fer, ez seur, gero, beti sorpresak badira, txapelketa aski luzea da, beraz, ikusi beharko da, pigarren fasean, nordet forman eta nola iraganen da, pixkat etxapelketa COVID-arekiko, eh, jokalarien edo publikoaren eh, trinketetan neuhi bereziak eh, pentsatuak izan dira? Bon, ba, neuhi bereziak horbeti bezara, huai maska, bon, huai usaietan sartu da, behar behar, eta nalugu, gelo, bon, maska, gelo, xabuia e, hor lezeli doko alkoholik sartzean, xe hur, eta, bon, gelo, distantzia beti bezala, gelo, guk uh, erabaki dugu formula, fausaiako formula txikitzea, uh, pilotariek ora denboran ara ere ukan dezaten uh, eh, txaperketa denboran, gero ikusiko, espero dugu ez dugura hain, zurik hain eh, ukaren horren aldetik, bon, gero hori neorketakin ora pasatuko dena. Ados, eta jadanik pentsatu duzu, berba, noiz eta nun iraganen den finala? finara senperen iraganen da, uh, amairuan, abenduaren amairuan.